de fattigas piano som klinkar dag och natt På bar från Milano till Stockholm säger att Kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm bort slit och skatter Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter De fattigas piano Se där en liten sliten en vad han har stora plan, åh, men han är allas vän Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp Och sen så börjar alla skratta Och någon föll i gråt, men vad han gråter åt Kan ingen riktigt fatta Det fattigas piano som klinkar i Paris Ge rytm åt hela stan, ta varit spile, please ej mer om sorg och nöd men mer om kärleksglöd Säg minns du den där sången som diktats av Prévert om hur man kan bli kär för hundrasjätte gången Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom Hör Louis Mariano på restaurang Atom och Maurice Chevalier på Café de Valvera vet man att man lever jag tror att Patachou ger mera fred och ro än varje duskål i Genever. Sitt nära. Kom nära in till mig. Läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta. Inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorglar? Stalinorglar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling plong pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, hjul och rep, för nu så har de ve det som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte värre än själva fan och mot det är åskans knall det fattigas piano en lärka i en tall Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men Låt ingen oro störa En smäll blir slutet men kan hända snyftningen ändå blir svår att höra Det fattigas piano som klinkar dag och natt På barer från Milano till Stockholm säger att Kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vårt slit och skatter Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter Det är fattigas piano Se där en liten sliten en Vad han har stora blan, åh, men han är allas vän Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta och någon föll i gråt men vad han gråter åt kan ingen riktigt fatta. Redan 1955 sångdebuterade den unga skådespelerskan Ulla Sjöblom i radioprogrammet Pusslet med Lars Forssells översättning av Leo Ferrés Le piano du pauvre, De fattigas piano, som under året blir mycket populär i terrorbalansens skugga. Och när Torsten Kryger säljer sina borgerligt inriktade tidningar Aftonbladet och Stockholmstidningen till LO lägger de ner sin egen tidning, Aftontidningen. Olika politiska ståndpunkter byter plats.